для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Упершыню за паўгода, як вярнуўся з арміі, Пятро даў дацэ ўвесь дзень. І ўпершыню адчуў, як гэта хораша гуляць з дзіцем. Адключаеся ад усіх іншых сур'ёзных справ і клопатаў. Быццам сам вяртайся ў маленства, і цябе пачынае радаваць тое, чаго звычайна не прыкмячаеш, праходзіш міма. Божая кароўка, Жёлтый матыль, зялёный жук, кветка дзьмухаўца, смелый дзяцел, што заляцеў у парк і весела дзеў без старую ліпу, пазірае ўніз і гарэзліва кідае амаль на галовы трэскі. Ленка пачынае расказваць пра нейкую дымную птушку, якую яна з танькай мішкам бачыла не то учора, не то немаведама калі, і птушка гэтай у пачатку пакуль не распалілася дзіцячая фантазія, жаўна далей ператвараецца ў казачных, не то жар птушку, не то арла, які хацеў украсці мішку і панесці далёка-далёка. І ён слухае гэтае няўмелае яшчэ фантазіраванне з захапленнем і замілаваннем. І яму хочацца, каб дачын галасок, як срэбны званочак, не сціхаў ні на хвіліну. Калі ён аставаўся з Ленкай дома, у змрочным пакоі быў заняты работай, гісторыяй з шыткамі, канспектамі, бясконцыя пытанні яе часам раздражнялі. А вось аддаўся ёй цалкам – і ўсё пачало радаваць, нават непаслухмянасць яе. Нямала з ёй клопату, але ўсё адно адпачываеш, бо сапраўдны адпачынак у чалавека тады, калі ёсць радасць. Калі вячэралі, разбілі іх гладыш сыраквашы, якую Саша купіла ім, галоўна іх харчовы запас, дзе коротка там і рвецца, і смешна, і сумна. Але асабліва кранула, што... Траедаю гэтую зразумела пяцігадовае дзіця і засмуткавала, нават заплакала. Дзе мамка, дзе мамка? Ой, нічога, гладыш разбіўся на шчасце, і мамка заўтра прыляціць, як пчолка з багатым узяткам. Раніцою, як болевы прыступ трывога за Сашу, нечаканая, незразумелая, чаму, што здарылася. Жанчына пайшла ў госці ў роднае сяло, але так казаў розума сэрца, сэрцам нельга зладзіць. хоть Ленка была такая вясёлая, звонкая, як учора, а то так само суттішылася, засумавала, раз пора спытала, калі прыйдзе мамка. Знікла радасць, пабляклі фарбы вясны. Пятру ледзь дачакаўся другой палавіны дня, калі па часе можна было ісці сустракаць Сашу. Ішлі доўга, павольна. Сядзелі на дарозе, чакалі – Сонце давно схилилося з поўдня, наступав адвячорак. А Саша не ішла. І трывога расла, як снежны ком у гарах. Неспакой, мабыць, перадаўся і малой яна пачала плакаць. Ой, як гэта пакутліва, калі на душы так трывожна, а тут яшчэ пачынае плакаць галоднае, зморанае на сонцы дзіця. Дайшоўшы да панізоўя, Петру з неимоверной тяжкостью умолил Ленку остаться у наставницы их школы, а сам уже маль бегом кинулся далей по дорозе, по якой повинна вернуться жонка. сонніку ўбачыў у полі на пустой дарозе адзінокую постаць. Здалёк пазнаў яна. Адразу адлягло ад сэрца, нарэшце спыніўся, выцер пот. Але чаму Саша ідзе так павольна і як бы хістаецца? Так змарылася гаротная, хутчэй памагчы забраць клунак, пабег і за якія пяць крокаў спыніўся ўражаны і спалоханы Саша была без клунка і бледная бледная. Думкі адна страшнейшая за другую бліснулі ў галаве, што з табой цябе ж пазнаць цяжка. Саша сумна ўсміхнулася, і гэтая хоць і дзіўная ўсмешка трохі супакоіла. выбегшы са сонніку, убачыў у полі на пустой дарозе адзінокую постаць. Здалёк пазнаў яна. Адразу адлягло ад сэрца, нарэшце спыніўся, выцер пот. Але чаму Саша ідзе так павольна і як бы хістаецца? Так змарылася гаротная, хутчэй памагчы забраць клунак, пабег і за якія пяць крокаў спыніўся ўражаны і спалоханы Саша была без клунка і бледная бледная. Думкі адна страшнейшая за другую бліснулі ў галаве, што з табой цябе ж пазнаць цяжка. Саша сумна ўсміхнулася, і гэтая хоць і дзіўная ўсмешка трохі супакоіла. Але здалося, што яна хоча сесці на траву. Ён падбег, падтрымаў. Яна прыпала тварам да пляча, горача дыхала ў шыю. «Што з табой, Саша?» Захварэла. «У дарозе? Што ў цябе баліць?» «Нічога. Ай, заўсёды ты з загадкамі!» Яна доўга не адказвала, потым прашаптала ціха-ціха, быццам баялася, што хтосьці чужы падслухае тут у чыстым полі, не будзе у нас дзіцяці. Пятро адхіснуўся. Ты яна на міг зачырванелася. Дурны, што ты падумаў? Само ад недаядання відаць, ад стомленасці, клунак цяжкі. Гэта цяпер так часта ў жанчын. Я ведаю, мне не трэба было ісці, сама вінаватая. Сядзім, я паляжу трохі. Табе блага? Галава кружыцца. Пятро асцярожна памог ёй легчы на траву. Спалоханы, разгублены, ён не ведаў, чым памагчы яшчэ. Што нам рабіць? Ідзі... Попроси у болотного коня. Я схавала у лесе клунок. Трэба забраць. Цяпер тым больш нам трэба ўсё, што сабрала поля. Пакуль я ачуняю. А с кем Ленка? Учора Пятро пасмяяўся з сашанага страху, які яна выказала, калі прыйшла гэтая павестка. Ну і зайчыха ты стала. Мала чаго можа выклікаць пастаянны ўпаўнаважаны па сельсавету. Упаўнаважаныя так не выклікаюць. Я не за сябе баюся, за людзей. Гэта за прышчэпы нагадала пра ўжо амаль забыты выпадак з інвалідам. І ў Пятра таксама з'явілася трывога, але ён нічым не выдаў, яе смяяўся, жартаваў. Увечары, праўда, між іншым запытаў у Бабкова. Яго ў раён не выклікаюць? Не, гэта зусім заспакоіла. Але калі сёння праводзяча яго, Саша папрасіла, «Я дно прашу цябе» Будь разумны і асцярожны. І ў яе шырокіх вачах азёрах, вельмі выразных на пабляднелым твары, калыхнуліся тені ўсё таго ж страху. Ён Пятро таксама ўпершыню адчуў незразумелы страх і трошкі ўзлаваўся і на жонку, і на самога сябе. «Ой, ты ўжо гатова сухары мне сушыць! Смешна, далі Бог!» Чаго нам з табой баяцца цяпер? Нас цяпер да самай смерці ніхто не мае права ўпікнуць. Ні ў чым. Мы адваявалі, як трэба, і працуем, дай Бог кожнаму. Можа, Саша зразумела, што і ў яго трывога на сэрцы, бо тут жа заспакоіла. Не звяртай увагі на мяне. Відаць, ад хваробы я стала такая – трошки, можа, таго, што чамусьці не люблю гэтага чалавека. У кожнага свае абавязкі. Ты лепш не тупай. Навошта ты паднялася? Паляжы яшчэ. Я паляжу. Пятро ішоў міма зялёных пералескаў, міма палеткаў першых усходаў ярыны, свяціла сонца, ласкава дыхаў цёплы вецярок, звінелі ў небе жаваранкі. Пятро любіў гэтую дарогу ад вёскі да райцэнтра. Тыдзень назад яго выклікалі на бюро райкома, і ён хоць і ведаў, што могуць добра прапясочыць за адставанне асветніка сяўбой, ішоў 10 кіламетраў і спяваў. Так хорашы і радасна было ад адчування міру, цішыні, ад сузірання ўсходаў, што дадуць людям радасць хлеб. А цяпер ішоў і быццам нёс цяжкую ношу, як той мяшок бульбы сашанага страху. Але ці толькі сашанага, самому сабе ён не мог прызнацца, што нечага баіцца, чаго яму баяцца, смешна. Булатаў, безумоўна, чалавек загадкавы, з дзівацтвамі. Ён можа выклікаць вельмі неспадзявана з-за нейкай недарэчнай дробязі. Ёсць яго такая рыса. Часам гаворыць з людзьмі, як дарослы з малымі, гэта смешна. Зрэдку, як суддзя з падсуднымі, тады слухаць яго непрыемна. Але ўвогуле чалавек, як чалавек, член партыі, як і ён, Пятро. Разам працуюць. Разы два разам абедалі, нават выпілі. Адзін раз, здаецца, у балотнага, другі ў адпускніка, афіцэра, які прыехаў праведаць маці. Там у гасцях Булатаў – паказаў сябе сімпатычным і вясёлым чалавекам. Тры дні назад бачыліся, гутарылі, але чаму ён нічога не сказаў пра гэты выклік? Зноў б'е на нечаканасць. Шапятовіч, у вас прыёмнік ёсць, грамыка, здайце пісталет. Пра што ён з такой жа нечаканасцю спытае сёння? Няўжо сапраўды стаў сапраўдай, Вядомы той неразумны у гарачцы выкрык балбатуна прышчэпы. Пятро пашкадаваў, што не схадзіў учора ад вячоркаму панізоўе і не пагаварыў з гэтым няўрымслівым інвалідам. Але ж, па сутнасці, сапраўды нічога не здарылася. Камічны інцыдэнт. Двое аднарукіх схапілі адзін аднаго за грудкі. А цяпер сустракаюцца і вітаюцца, жартуюць. Дык каму патрэбна ствараць з гэтага дзело? Пятро мог бы сябе супакоіць, каб не прыгадвалася другое. Андрэй запечка і размова з Лялькевічам, глыбокая, да смутку і болю, заклапочанасць сакратара райкома тым, што выходзяць булатавы з-пад партыйнага кантролю. Яшчэ на паўдарозе з'явілася такая думка. А можа наведацца раней у райком да Владзіміра Івановича, расказаць яму? Але разважыўшы Пятро адмовіўся ад такога намеру. Няёмка, што ён падумае? Баюся зайсці да свайго паўнаважанага да члена бюро райкома, адразу лезу ў райком застрахавацца, нібы ў мяне сумленне нечыстае і ён не пайшоў быў райком, каб на станцыі не ўбачыў прышчэпу. Рыгор стаяў каля гандлярак, што сядзелі як на сеткі пад старымі ліпамі, і закусваў бульбяным пірашком з фасоляй. Мабыць, ужо глынуў самагонкі, што тут жа ў потай прадавалася. Пятра сустрэў насмешліва, спытаў весела – як живём, сакратар? Неблага. Вы не з-за мяне тут? Не. Невядома, чаму Пятру не прызнаўся. А, значыцца, тутака свае дзялы ёсць. Ну, то тады тупай-тупай закручвай свае дзялы варта было з ім пагутарыць па шчырасці, Пятро не здолеў, не адважыўся. Цяпер ужо сапраўды яго панаваў страх не за сябе. Саша і тут, як у ваду глядзела, за яго, за гэтага задзіру, крыкуна, матюжніка, але ў недалёкім мінулым баявога армейскага разведчыка. Не, няправда, і за сябе быў той страх – А таму, адышоўшы ад станцыі, ён рашыў. Спачатку пойдзе ў райком да Лялькевіча. Баяўся толькі аднаго, што ў Владзіміра Івановича не будзе на месцы. А таму, калі сакратарка адказала, што Лялькевіч у сябе, Пятро радасна ўздыхнуў і выцер рукавом гімнастёркі пот. Здавалася, вялікі цяжар, які ён нёс ад вёскі, зваліўся з плеч і з сэрца. Праз нейкія паўгадзіны лялькевічым кліва ўвайшоў кабінет першага сакратара райкома Анісімова. Яшчэ дзвярэй загаварыў з абурэннем. «Анісім Пятровіч, што гэта ў нас робіцца? Хто ў нас кіруе раёнам? Райком? Мы з табой, выбраныя камуністамі, зацверджаныя цэнтральным камітэтам? Ці Булатаў?» «А што такое?» Новая справа фабрыкуецца на інваліда з панізоўя, які ў часе падпіскі на пазыку не стрымаў язык. І адчуваю наша пятовіча, які быў пры гэтым. Той жа метад, пры які мы з табой гаварылі. Два дні назад Булатаў быў у іх і слова не сказаў. А на сёння выклікае, глядзі, якой павесткай. Гэта ж чорт ведае, што такое. Выклікае камуніста, сакратара парторганізацыі, райком нічога не ведае. Ты скажы, адкуль у яго такая падазронасць да людзей, якія прайшлі вайну, фронт, партызанілі, параненыя, скалечаныя? Ну не. Шапятовіча я яму не дам з'есці. Анісімаў сядзеў у сваім рабочым крэсле, здавалася зусім спакойны нават абыякавы. Але калючыя вочы суровага позірку, якіх шмат хто ў раёне баяўся, пільна сачылі за кожным рухам Лялькевіча. Яны часта сутыкаліся так, што, як казаў Лялькевіч, іскры ляцелі. Але пад настрой Анісімаў неаднойчы прызнаваўся – Люблю я цябе чорта за дзве твае якасці, адукаванасць і смеласць. Цяпер ён таксама залюбаваўся сваім другам, яго палымянасцю ў абароне, безумоўна ж, без доказаў, ясна, сумленных людзей. Але было не да выяўлення добрых пачуццяў. Невясёлыя думкі апанавалі пасля таго, што сказаў Лялькевіч. Анісімаў дастаў з шуфляды стала папяросы, прыпаліў, зрабіў дзве-тры глыбокія зацяжкі, тут жа скамячыў папяроску, затаптаў шкляную попельніцу. Баіся, Анісім Петровіч, у атаку полк падымаў, не баяўся. Я з двума разведчыкамі эшалон, з жывой сілай падарваў, не баяўся, дзесяць разоў гомель па сувязь з падпольшчыкамі ездзіў. А тут, значыцца, спалохаўся. Ха! спалохаліся Булатава, Ды я перастану паважаць сам сябе і цябе. Рука Анісімава пацягнулася да тэлефоннага апарата, што вісеў на сцяне за крэслам, але дацягнулася толькі да шнура ад трубкі застыла на ім. Лялькевіч адступіў, чакаючы. Анісімаў адхапіў руку ад тэлефона, сашчапіў пальцы так, што трэснулі суставы, пацёр далоні аб далоню, і тут же падняўся рэзка крутнуў ручку апарата булатава булатаў захапіце справу на шапятовіча і з'явіцеся да мяне якую якая у вас ёсць ясна выконвайце кінуў трубку на рычах лялькевіч добра ведаў нору анісімова і ў потай усміхнуўшыся адышоў да акна пачаў глядзець на вуліцу. Анісімаў зноў запаліў папяросу і курыў прагна, глытаючы дым. Мінут праз пяць Лялькевіч убачыў, як з брамы дома насупраць, дом стаяў у глыбіні двара за парканам, вокны яго былі закрыты высокімі кустамі бэзу і шыпшыны, выйшаў Булатаў. Уладзімир Іванович не без злараднасці падумаў. «Бяжыш!» З такімі, як ты, відаць, толькі і трэба так. Ясна? Выконвайце. Стары ваяк Анісімаў гэта разумее. Булатаў увайшоў не пастукаўшы, не спытаўшы дазволу, размашыста адчыніўшы дзверы, каб паказаць, што ён роўны тут. Але выгляд сакратара той, які яны члены бюро называлі паміж сабой перад бураю, асадзіў яго нават спалохаў. Уласна кажучы, спалохаўся ён ужо раней пасля такога нечаканага званка. Як усялякі, хто не мае веры ў высокія ідэалы і дбае толькі пра сваю кар'еру, Булатаў быў баязлівец. Ён падумаў, данесці ў райком мог толькі нехта з яго работнікаў, не інакш. Значыцца, хтосьці сочыць і за ім і дакладвае, і, безумоўна, не толькі райкому. Ён спытаў амаль лісліва, чаму такая паспешлівасць, Анісім Пятровіч. Вы статут партыі булатаў, ведаеце? Ціха спытаў Анісімаў і, не атрымаўшы адказу, павысіў голас – партыя для цябе існуе? Не разумею. Яно і відаць, што не разумееш, заводзіш дзела на сакратара партарганізацыі райком. Ёсць э, пісьмы, і я правяраю абавязаны. Анісімаў працягнуў руку. Булатаў паслужліва разгарнуў бледна-жоўтую мяккую папку і паклаў перад сакратаром. Лялькевіч наблізіўся да першага сакратара, стаў за яго крэслам, пачаў чытаць разам з ім і абурыўся. Капыл той самы Анісім Пятровіч, звярні ўвагу да носы капыла таго помніш, ну на якога было калектыўнае пісьмо калгаснікаў, што гэты тып выдаў немцам партызана. Памятаю, Булатаў, я перадаў вам гэтае пісьмо, каб вы расследавалі, і вы так расследуеце, як гэта называецца капітан Булатаў. Thank you. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.